кінатэатральная брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у учорашні дзень 27 траўня ажно перапоўнены каляндарнымі датамі, кожная з якіх просіцца ў сённяшнюю вострую браму. У гэты дзень 100 гадоў таму нарадзіўся ўладзімир жылка, а ў 91 годзе пачала выходзіць адноўленая наша ніва. Такім чынам у працягласці існавання газета перажыла сваю папярэдніцу, якая зачынілася на дзявятым годзе. Праўда, і сённяшняя наша ніва, як сказаў мне следчы пракуратуры новікаў, вісіць на валаску. Толькі прычынай закрыцця будзе не сусветная вайна, як было ў выпадку з папярэдніцай, а тое, што беларуская газета надта не падабаецца цяперашнім уладам. Другое папярэджанне нашай ніве вынесенае за артыкул сямёна шарэцкага зараза фашызму лукашенко капіруе гітлера пасля гэтага ўлады маюць падставы зачыніць выданне ў любы момант што я мог адказаць следчаму пракуратуры толькі тое што зашмат антыфашызму на маю думку не бывае Але вернемся да юбілею ў ладзіміра жылкі. Ягоны лёс, кароткае жыццё і вершы дазваляюць убачыць у жылку праўдзівага спадкаемцу Масіма Богдановича. Хіба што ў багдановічавым жыцці болей расійскіх адрасоў, а ў жылкавым ёсць яшчэ і прага. Вучоба ў Карлавым універсітэце. Праўда, памёр паэт усё ж у рассеі, куды быў сасланы. У далёкім горадзе ржуме куды пакуль што не ступала нага даследніка ягонай творчасці. Адно вядома, што там захавалася магіла паэта і дом, у якім ён жыў. Не ўдалося дабрацца да уржуму і аўтарам вострыя брамы. Сергей Харэўскі шукаў жылку ў шуфлядзе ўласнага пісьмовага стала. Там мусілі захоўвацца фотаздымкі некалі забароненых заходнебеларускіх выданняў з вершамі паэта. Мы з прыяцелем друкавалі фотаздымкі, шчыльна зачыніўшыся ў ванным пакоі. У святле чырвоныя лямпы все рухі здаваліся запаволенымі і значнымі, нібы ў кіно. Мы рабілі здымкі старонак колішняга віленская часопіса студэнцкая думка 25 год. Напрыканцы савецкіх часоў багата нязнанай нам маладзёнам літаратуры даводзілася ўзнаўляць менавіта гэткім спосабам з фотастужак адзнятых то ў спецсховах, то ў нейкіх прыватных зборах. Пакрысеў растворы праяўляліся літары, і ў чырвоных промнях з'явіўся верш. Калі сябры нас гудзяць з губаю, і ворагі прарочаць скон, тады к табе. О вільня любая прыводзяць згадкі ў палон. Гэта быў верш Владзіміра жылкі. Я мала ведаў тады пра жылку, мала пра беларускую вільню, Але гэтыя вершы адразу западалі ў душу і лягалі дакладна там, дзе і мусілі быць. Разглядаючы падсохлыя ўжо крыху карабатыя здымкі ў дзённым святле хацелася зноў і зноў чытаць менавіта жылкаву паэзію. У ёй паўставала цалкам экзатычнае, неверагодна прыгожае места і маляцьвенна ўзносіць готыка да неба тонкія шпілі. А з другога боку, место сваё роднае наша, У гэтых двух вершах пра вільню цэлая галяктыка, нязведаная, нявычутая, непрадуманая мною. І зусім дзіўна гучаў савецкі час радок у жыдоўскім гета, дробязь, клопаты і апсіёне сны туман. Калі мне нарэшце давялося самому пацёгацца павільні як след, дык першыя жарадкі, якія прыйшлі на памяць каля касцёлу святой Ганны, былі жылкавы. Святая Ганна спеў напеўнасцю салодка ўзрушана ўсягды, а побач з бізантыйскай пэўнасцю царква прысела ля вады. Той, хто веда віленскую тапаграфію, згодзіцца са мною, што лепш і дакладней не апішаш гэтага кутка над рэчкай вялейкай. Літаральна ў чатырох радках ўсё і сказана. Всё дасюль на тых самых месцах. Велізарны букаты прачысцінскі сабор і чырвона-чорны гатычны касцёл. Наогул віня засталася амаль цалкам такой, якой была за жылкам. І плюс квялейкі, хвалі ветрыка, люляюць бернардынскі сад і мільгаціць праз ноч электрыка у зацёмка ў мескіх шалы чад. Не знайшоўшы ў жылкі нічога блізка па духу пра Менск, у якім ён здолеў пажыць таксама, я знайшоў гэтаму вытлумачэння ў Антона Луцкевіча, у ягоным артыкуле за 1918 год у газеце гоман тут у вільні закладзены велізарныя скарбы беларускай культуры незвычайна багатыя помнікі нашага старога пісьменства тут здаўна беларусы закладалі і закладаюць свае навуковыя установы І калі думка беларуская палітычная дзеяча звяртаецца сёння да менску то думкі вучоных плывуць да вільні канец цытаты дадам ад сябе, што не толькі вучоных, але і паэтаў, гэткіх як жылка. Луцкевіч падсумаваў свой артыкул гэтак. Вільня ці Менск гэтае пытанне бясспрэчна развяжа толькі будучыня. Але здаецца, развязка тут можа быць толькі кампрамісная. Вільня пры ўсялякіх варунках павінна абслугоўваць абодва народы, для якіх гэтае место было калыскай в часах народзін іх культуры. Каец цытаты. А вось жа для жылкі гэткага пытання няма наогул. Ён радыкальна сцвярджае, што і як мусіць быць. О место роднае, каханае, цябе залье крывіцкі дух. Ад гэткіх словаў у мяне напрыканцы 80сятых дух займала. Сярод безлічы віленскіх вершаў цяжка знайсці нешта ўровень гэтаму, па экспрэсіўнасці і фундаментальнасці. У паэзіі праменск гэткай экспрэсіі не было. Яна была непатрэбна. Менск даўно ўжо быў заліты ці то з самім рухам ці то чымсьці іншым. Падхапіўшы луцкевічаву метафору пра вільню як мэкку, а менску як медыну, жылка гукаў у паход. У гэтай метафоры ёсць яшчэ адзін неабходны персанаж, постаць прарока. Яго прагна імкнуўся разгледзець паэт. Між тых, хто ўцяклі да медыны, ці бачыш, ці бачыш яго, прарок не прыйшоў, але паэтава прароцтва, як і прароцтва Луцкевіча засталося. За тыя гады, што прамінулі, нішто не замяніла беларусам вільні і нішто не адменіць тых прароцтваў. Так ці інакш, менавіта з тых фотаздымкаў студэнцкай думкі, ад паэзіі жылкі я сам атрымаў бадай найбольшы зарад таго, што завецца беларушчынай. З яе несканчальную верую, прышэсце нашае у крывіцкую мекку. Днямі шукаў шукаў тых здымкаў, гэтак і не знайшоў. Зрэшты, я ведаю тыя вершы на памяць. Сергей Харыўскі кажа, што вершы Владзіміра жылкі запомніліся яму без адмысловага завучвання. Тое самае сцвярджае і зміцер бартосік, які адмыслова для нашай перадачы прывез галасы землякоў паэта з ягонай радзімы з вёскі макашы пад нясвіжам. Удзячная гэта справа знаёміцца з паэтам завочна. Не тады, калі бярэш кніжку з гучным прозвішчам аўтара, а тады, калі даведваешся пра аўтарства ўпадабанага твору праз нейкі час. Менавіта такое знаёмства адбылося ў мяне з творчасцю ўладзімера жылкі. У пачатку 90-х я пачаў слухаць беларускае. Слухаў усё запар, ад афіцыйнай эстрады да падпольнага року, але найбольшае задавальненне прыносіла перазапісаныя десяткі разоў аўтарская песня і неяк прывязалася да душы адна прыгожая песенька ольгі цярэшчынкі. Я доўга яе напіваў міжволі вывучыўшы на памяць. Як высветлілася, я вывучыў верш Одзімера жылкі. Oh Напіваючы гэту песню, я ехаў у вёску Макашы, дзе сто гадоў таму нарадзіўся паэт. Ехаў па банальны сюжэт да сотых угодкаў Владдзіа жылкі. Я не спадзяваўся знайсці людзей, якія маглі памятаць равесніка стагоддзя, які пакінуў родную вёску ў чатырнаццатым годзе. Адно думаў пабачыць дом, дзе паэт нарадзіўся і магчыма запытацца ў тамтэйшых дзяцей, ці кажа ім нешта гэтае прозвішча, жылка тым больш моцным было маё ўражанне. Музыка Знайсці макашы не так проста. На мапе іх няма. Я нават быў падумаў, што ў такой вёсцы засталіся якія тры двары. Насамрэч паміж прыгожым лесам і рэчкой ушой раскінулася даволі вялікае сяло. Старыя драўляныя дамкі перамяжоўваюцца з дыхтоўнымі мураванкамі. Сумным сімбалем пра мінулага стагоддзя глядзяцца руіны калгаснага мех двара з ржавымі шкілетамі камбайнаў некалькі вузкіх вулачак збягаюцца да немалой паляны. На ўзгорку разлегліся вясковыя могілкі, а ў самым цэнтры гэтай зялёнай плошчы ахайна абгароджаная пляцоўка з невялікім помнікам. На мармуровай пліце выгравіраваны знаёмы партрэт. Надпіс паведамляе, што тут у вёсцы макашы нарадзіўся беларускі савецкі паэт Уладзімир жилка. Пакуль я вывучаў помнік, да мяне падышла сямейная пара. Ён, 30гадовы алкаголік у бруднай цільняшцы і з дурацкай усмешкай на малінавым твары. Яна, пачынаючая выглядаць кабета з крыху хітраватым позіркам, на руках у яе замурзанае трохгадовае дзяўчо. А вы дзедам інтарэсуецеся, запыталася кабета. Як вы яго назвалі, перапытаў я, ну гэтым жылко пісацелем. Далей маёю асветаю заняўся муж. І ён паведаміў мне, што гэты жылко напісаў нейкі вершык, за што яго пасадзілі ў Сібір. А дом паэта, як высветлілася, купіў нейкі дачнік з Менску. Дом, дарэчы, дзякуючы таму загадкаваму дачніку, выглядае як нядаўна пабудаваны, новая шалёўка, новая бляха. А вунь там паведаміла кабета, жыве стары дзед, які хрысціў таго паэта. Можа, я чаго не дачуў, але да указанага кабетую дому пайшоў з вялікай цікавасцю. У даволі яшчэ моцным, але недагледжаным доме на варыўні забрудным сталом сядзелі тры дзяды і пілі мутны самагон з класычнай здаравеннай бутлі. Вызначыць узрост самага старэйшага было амаль немагчыма. Сказалі б 117 паверыў бы. Але гэты маленькі ўслохлы дзядок быў кампаніяй за камандзіра другі стары рахманы і памяркоўны ціхенька прытуліўся ў куточку трэці на тле астатніх двух выглядаў простым маладзёнам як высветлілася сын гэта той што маладзейшы з бацькам гэта той што старэйшы прыехалі з баранавічаў адведаць свайго дзядзьку і брата таго што сядзеў ціхенька выпятае мяркуючы па ажыўленай гамонцы было мала не паспеў я адрэкамендавацца і дастаць мікрафон як перада мной ужо стаяў напоўнены кілішек Я звярнуўся да самага старога Івана Абрамовича, народжанага ў макашах праз два гады па з'яўленні на свет свайго знакамітага земляка у 1902. Радзіўся ў 1900 году. Я з 1902 года. Ацец хасціў меня, А отец его родам из-пад Шмуцкага. Э, а он в нашей деревне, когда при царе, при царезне было, был монопольки созданный. Вы, вы, вы, вы тоже не помните. И он при Польше, он уже был уверен, была выписанная газета «Звезда», кажется. Кажется, «Звезда». И он был редактор, кажется, этой газеты, это Жилка. Потом его, при, не буду говорить, при диктаторе просто скажу, поскольку я понимаю, что сказать. Это был, дайте, дайте, дайте. разрешите мне обобщать здесь. Да. Да мяне пакрысе пачынала даходзіць, што перада мною без двух гадоў аднаго дак адыходзячага веку. Але ўсвядоміць гэта цалкам на цвярозую маю галаву было цяжкавата. Тым больш, што дзядуля, як я зразумеў, толькі пачынаў хмялець. Ну, не буду говоритьцішка так. ты мой мне не надо заниматься болтологией человек приехал по вопросу а приехали спросить прожилка. Да. Мы должны ответить, ты знаешь прожилку да. слов? Говори. Вы знаете, ты, брат, знаешь прожилку слов? Говори тоже. Трубку, Надо говорить то, то, что знаешь про человека. Ну, ну, а то, что болтологией заниматься, Я это вовек не занимался. Я должен ну, говорить правду, честно и благородно. Если ты рюмку выпил... Я старик. Если ты катранишь... Я сегодня, может быть... Я ну, сегодня одна минута и конец моей жизни. Вот так вот. Мне уже 90... 98 лет. Так или не так? Да, ну, то вы когда отличие. Ну, дай... ну, что это отличие? ну дальше мне сказать, а ты потом будешь болтать. Сиди, тебе помешало эти 50 грамм. Я вот э, столько было, я столько не допью. Я не скажу, что я не употребляю. Сиди. Дали ему пять лет тюремного заключения. Жилки. Дали. За что? Я не могу вам ответить, честно. Не могу. Почему? Потому что не знаю. Потом он попал в Прагу. Прага, вы знаете, чья столица. Как он умер? Какая его последняя судьба постигла? Не могу сказать. Это он был <laughs> родин. И потом дали ему вместо воздуха дали ему пять лет тюрьмы. И отец ее был крестным моим отцом. Вот что. Вот так жили они не богато, не богато. Где он умер, я не могу сказать. Почему? Потому что не знаю. Памятник его у нашей деревни поставлен. Деревня Макаши. Это поставили уже года два-три. стары абрамович закурыў прыму і зашоўся такімі рыданнямі быццам пахаваў самага блізкага сябра на днях зрэшты з вышыні 98 гадоў напэўна любая перажытая эпоха бачыцца як нешта зусім нядаўняе я не стаў болей турбаваць старых людзей пакінуўшы іх далей распіваць сваю пляшку Нецяжка нават уявіць, як гэтая троіца п'е на працягу стагоддзя ад самага нараджэння. За пыльным вакном мяняюцца рэжымы і ўлады, па дарозе на ішкалць праходзяць арміі ў самых разнастайных уніформах. Радыё балбоча на розных мовах. А тут все той жа стол, все той жа самагон і ўсё тыя штосты за здароўе і доўгае жыццё там расійская імперія і рэч паспалітая трэці рэйх ссср і як тут не дапіцца да беларускай незалежнасці уявіць за гэтым сталом жылку я не здолеў не тое што ў якой віленскай кавярні ці на праскай вуліцы адкуль зрэшты малады невылечна хворы і незвычайна таленавіты чалавек вырашыў ехаць у чырвоны менск абмяняць жыхарства ў чэхіі на савецкі пашпарт сталінскага ўзору які неразумны ўчынак сённяшняга гледзяшча калі ўсё часцей мяняюцца пашпарты незалежнай беларусі у адваротным накірунку на майстер бартосік не здолеў падзяліць гэтае стогадовае п'янства са стогадовымі дзядамі бо мусіў кіраваць машынай дарэчы адзін знаёмы герантолях пракаментаваў мне гэты сюжэт так гарэлка затрымлівае ўсе працэсы ў арганізме у тым ліку і старэнне маруднейшай робіцца рэакцыя марудней думае галава але і смерць адсоўваецца на далейшы час у У кожным разе троіца стогадовых п'яніцаў у беларускай вёсцы, якія паляць прыму і пры гэтым вядуць больш-менш звязную гамонку, з'ява сама па сабе унікальная. Прызнаюся, што дагэтуль сам такога не бачыў і пра такое не чуў. Во якое адкрыццё падарыў нам на свой стогадовы юбілей уладзімир жылка. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у калі 9 гадоў таму друкаваўся першы нумар адноўленыя нашай нівы баранавічы святкавалі свой 100гадовы юбілей мы выйшлі з раённай друкарні і задзёрлі галовы ў гару просто над намі на гарадскі пляц апускаліся парашутысты заставалася роўна два месяцы да прыняцця дэкларацыі суверэнітэту беларусі Недзе ў вільні адзначалася гадавіна беларускай тэлепраграмы, якая тады рабілася ў падполлі, як і ўся тагачасная тэлевізія, прагнаная са свайго будынку танкамі генерала Усхопчыка, які нядаўна стаў намеснікам міністра абароны Беларусі следам за парашутыстамі на цэнтральнай баранавіцкай плошчы пайшлі святочныя калёны дэманстрантаў. А мы загрузіліся ў мікрааўтобус, бо спяшаліся завесці дэбютны нумар нашай нівы ў менскі дом літаратара, дзе праходзіў першы з'езд міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Рэдакцыя газеты мясцілася тады на траецкім прадмесці у музеі Богдановіча памятаю мы складалі там прывезеныя з баранавічоў аркушы першага нумару і на гадзіну мусілі адарвацца ад гэтыя справы бо разам з музейнікамі пайшлі ўскладаць гірлянду з кветак да помніка максіму богдановичу адзначалася гадавіна ягоная смерці гэтак усё пераплялося і я мушу завяршыць сённяшнюю перадачу бо магія календара і магія лічбаў адкрывае перад намі бясконцасць Вось жа і дні нараджэння Богдановичай жылкі пазначаныя аднолькавым лікам 27. Праўда, асабіста мне больш цікавае тое, што робіцца уласнымі высілкамі, а тое, што адбываецца магічным чынам, здзейсніцца і без нас.